العالمين Ndugu zangu baada kumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani zimuendee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ifahamike na itambulikane wazi kwamba huyu binadamu hasatan huyu Muislamu ana adui mmoja huyu adui tayari alikoshatoa ahadi tangu kule nyuma kwamba lazima atampoteza huyu binadamu ashaitani yu'lina adawatahu liljins albashari shetani ametangaza uadui wake kwa huyu binadamu wataahadu bighwai dhuriyata adam bikulli wasilatin na ametoa ahadi kwamba atawapoteza kizazi cha bani adam wote kwa njia yote amekwamba ataweza kuwafikia ili apate kuangamiza qala allah azza wa jalla allah subhanahu wa ta'ala anasema fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين إمام القرطبي akisherehesha aya hii akifasiri aya hii Allah aliposema la'qudanna lahum siratal mustaqim Shetani anasema hawa watu hao mimi nitawakalia katika njia yao iliyonyooka ili nipate kuwavuta wawe ni wafuasi wangu Imamu al-Qurtubi anasema ay bisaddi anhu ndawazuia wasifikie katika hiyo njia amegombania sawa kisha wataziyinu albatil na ntawapambia yale amekombani maovu ntawapambia yale yamekomba ni haramu ili huyo binadamu apate kuona hii ni njia ya sawa lakini alhasil hii njia si njia sawa hata yahliku kama halaka mpaka waangamie mfano wa namna yeye alivyoangamia. Nani huyu adui sheitani? Qala al-Hakam bin Utaiba asema tuzidi kufasiri aya hii, min baini aidihim, asema min dunyahum katika mambo yao ya kidunia min dunyahum katika mambo yao ya kidunia sheitani bado yuko na wewe hakuachi wa min khalfihim ay min an akhiratihim katika masala zao za, za kiakhira bado huyu adui mkubwa sheitani yuko mbele yako wa aimanihim na vile katika sehemu zao mikono zao za kulia sema ay min hasanatihim katika yale mema atakayoyafanya bado sheitani yuko na wewe ili ayaribu amali yako mtu ataswali lakini hataswali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala akaweka na ria akaweka na suma kazi ya nani kazi ya shetani ili apate wafuasi kesho siku ya kiyama qala imam ibn qayyim rahimahullah imam ibn qayyim asema kuzidi kumwelezea huyu adui wa min makaidihi katika mitimbi mbinu za huyu ibilisi huyu shetani annahu yusahiru al anaifanya akili bimaana nikana kwamba anairoga akili anaichanganya akili daiman wakati wote hata yukahidahu mpaka anakuwa na uwezo wa kuifanyia vitimi hiyo akili bimaana tayari ashaitawala sema la yusallimu min sihrihi illa man sha Allah hakuna yoyote amesalimika na hii sihiri ya ushetani hakuna yoyote amekomba salimika kutokana hizi vitimbi za shetani isipokuwa yule amekomba Allah subhanahu wa ta'ala atamtaka shasema yuzayyinu lahu al-fi'la alladhi yadurruhu anamwambia afanye kitendo mkumba katika hicho kitendo kitamdhuru huyo binadamu lakini shetani anampambia hata yuhayalu ilayhi mpaka anamuoneshea nikana kwamba hiyo kitendo licha ya kwamba ni mbaya shetani anampambia katika akili yake kamletea fikra hii kitendo kina manufaa min anfa ila shia akamuonesha hii kitendo ni katika vitendo bora zaidi usiache kuifanya wayanfiru min alfi'li alladhi huwa anfal ashiya kisha anamkimbiza mtu kutoka ile kitendo ambacho ni kizuri sheitani akafanya nini hata yukhayyalu lahu annahu yaduru baka akamuoneshia kwamba hicho kitendo cha kheri kitakudhuru mshawe mtu akaiwacha adui sheitani huyo halali sheitani huyu ashatoa ahadi kwamba lazima atawapoteza hawa watu suila Hasan al-Basri siku moja Hasan al-Basri aliulizwa ayanamu ibilisi je ibilisi analala sisi wanadamu tupate raha sisi wanadamu tupate kufanya mambo yetu bila bila wasiwasi akasema lau nama al-iblis law angalilala iblis lastarahna tungestarehe tungepata raha lakini huyo ibilisi alali matendo yako ya akhira yuko pamoja na wewe matendo yako ya dunia yuko pamoja na wewe ilmradi apate kuangamiza wewe inna shaytana lakum aduu fattakhiduhu aduwa alasema huyu shaytani kwenye nyinyi ni adui mfanyeni kwamba yeye ni adui kwa nini hakuachi shaytani kwa nini ibilisi hakuachi ashaytan yab'athu junudahu fil ardh shaytani hutuma vikosi zake katika ardhi hutumwa na jeshi katika ardhi kwa lengo gani liighwa'i muslim ili hao wanajeshi wafanye kazi moja ya kumpoteza huyu Muislamu. Kukicha kila wakati sheitani anawatuma wanajeshi wake. An Abi Musa al-Ash'ari qala katika hadithi iliyopokewa na Abi Musa al-Ash'ari asema qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mtume asema idha asbaha iblis iblis akiamka wakati wa asubuhi batha junudahu hutuma wanajeshi wake batha junudahu hutuma wanajeshi wake fayaqul shasema man dalla al muslima atakayempoteza muislamu leo atakayempoteza muislamu akampeleka katika njia ambayo kwamba si sawa asema albastuhu taj nitamvisha taji nitampatia taji nani yoyote katika wanajeshi wangu atakayempoteza muislamu basi mimi nitamvisha taji fayaqulu lahu alqa'id kisha akamwambia atamwambia mmoja mmoja kusema lam azal bi fulani mimi sijawacha kuwa na mtu fulani hata talaka mraatahu mpaka akamtaliki mke wake kazi ya nani kazi ya shetani yufarriquna bihi baina almar'i wa zawji kazi yake ni kuwafarikisha baina ya watu wawili kwa huyu anarudisha jawabu kwa kwa, kwa, kwa, kwa, kwa aliyemtuma anamwambia kwamba mimi bado sijaacha kuona mtu fulani mpaka amwache mke wake qal sema yushaku antazawaja huyu huenda akaoa tena wa al-akhar mwingine anasema walam azal bi fulanin mimi sijawacha niko na mtu fulani hata azana mpaka kazini qala anta wewe vile vile tupe takriri yako asema wayaqul lam azal bi fulanin hatta shariba alhamr mimi sijaacha kuwa na mtu fulani mpaka nikahakikisha kwamba amekunywa pombe kazi ya nani huyo kazi ya shetani kila siku kila wakati anawatuma wanajeshi wake fayaqul akhar lam azal bi fulani hatta qatala mimi sijawacha kuwa na mtu fulani mpaka nikamsukuma akapelekea kwenda kuua anta anta akawa shetani kila wakati anataka takrir kutoka kwa wanajeshi wake innahu adu Iblis shetani ni adui, fatakhidhuhu aduwa, mfanyeni kwamba huyo ndo adui. Na adui huwezi kumpiga adui pasi na wewe kujua mbinu zake ambako anakuja nazo huwezi kumshinda adui lazima ufahamu mbinu zake vitimbi zake ambapo kuja nazo kwa hilo utamfahamu na kumshinda adui Ash-shaytan aduu lana shaytan ni adui wetu lazima tumtambue huyu ibilisi lazima tumfahamu mbinu zake ambapo kwamba anatumia huyu shaytan kuangamiza watu kaifa yadkhulu shaytan ala al-insan shaytani vipi umwingilia binadamu vipi hakakuwa akamakinika katika mwili wa binadamu qala ibn jawzi imam ibn jawzi rahimahullah anasema inma yadkhulu ala nasi shetani huingilia watu biqadri ma yumkinuhu kwa uwezo ambao kwamba atamakinika kumuingia wayazidu tamakkunihi minhum na anazidi kumakinika na kukita kwa mwili ya huyo binadamu wayaqilu ala miqdari yaqdatihim wa ghaflatihim wa jahlihim wa ilmihim kisha nguvu zake zinakuwa ziko chini au nguvu zake zinazidi kuwa juu itategemea na namna mtu huyo anavyoghafirika na namna mtu huyo amemakinika na ujinga wake na elimu wake shetani adu shetani huyu ni adui huyu adui wetu huyu lazima tumuone kisawasawa katika swala hakuachi katika matendo yako ya mema hakuachi. Kwa nini? atakupambia matendo yake ya mema, matendo yako mazuri, kisha uanze kujisifu. Ukishajisifu, ile matendo imeharibika. Kazi ya nani? Kazi ya Ibilisi. Katika masala zako za kidunia, Ibilisi hakuachi, yuko pamoja na wewe. Fattakhidhuhu aduwa, mfanyeni Ibilisi ni, ni, ni, ni adui wenu. asma Amashi Imam al-Amash anasema hadathana rajulun siku moja mtu aliniambia kana yukallimu al-jin mtu huyu alikuwa anawazungumzia jini qalu mwambia laysa alaina ashaddu mimman yatabi'u sunnah sisi tunamwogopa sana yule ambaye kwamba anaifuata mwenendo wake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amma ashabul ahwa ama wale watu wenye kufuata hawa za nafsi zao ama wale watu wenye kutawaliwa na hawa za nafsi zao angalia fa inna nal'abu minhum la'ba hawa sisi hucheza na wao kucheza kwa nini wako katika hali ambayo kwamba sio nzuri wako katika hali ambayo kwamba hawako katika njia ambayo kwamba ni sawa lakini yule ambaye kwamba anafungamana na maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho yake Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ibilisi wanamuogopa hawa mashayatini wanamuogopa lakini yule aliyejiwachilia ameufungua mlango ya madhara ya watu kama hawa fatakhidhu aduwa mfanyeni ni adui wenu miongoni kuna baadhi ya sababu ambaye kwamba ndiyo sababu ya ibilisi kutuvamia sisi min insan, katika baadhi ya munkar anayofanya huyu binadamu, ikawa ndio sababu fima yusallitu aljinni wa shaytan ikawa ndio sababu ya kusalitishia majini na mashaitan, hasatan sana sana fi buyutil islamia, katika majumba za Kiislamu wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum hakuna msiba wowote utakaowapata isipokuwa nyinyi wenyewe mmeatanguliza kwa mikono yenu kama kuna baadhi ya munkar kuna baadhi ya machafu ambayo tunayafanya sisi katika majumba zetu ikawa ndio sababu ya huyu adui ibilisi kutuvamia ikawa sababu ya huyu adui ambaye ni hatari kutuharibia mambo yetu munkar sana katika majumba zetu za Kiislamu wabillahi tawfik الحمد لله عظيم شأنه بكل نعمة هو رباني ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي الحاشمي أحمد أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل na wasieni pamoja na kuhusia nafsi yangu na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala huyu adui ibilisi huyu adui sheitani wakati mwingine matendo yetu sisi huwa ndio sababu ya huyu jamaa kutuvamia katika majumba zetu katika maisha ambayo kwamba tunaishi ikawa baadhi ya munka tunayafanya ikawa ndio sababu yeye kutuvamia na wallahi madhara yake ni makubwa na wallahi madhara yake ni mazito na wallahi madhara yake mtu asitamani apatwe na kitu kama hichi katika hizo munkar amekumba ni munkar kubwa zaidi atilvaz ni kupatikana hili chombo la tilvaz na hakuna yoyote amekumba chumbo hili atalikosa katika jumba lake isipokuwa ndiyo sababu kubwa ya hawa ibilisi na mashayatin kutushika sisi kwa njia gani? Ndio mmoja akasema, waqad abdaluha aljaraida taratan, watu wamebadilisha tena, hawaipigi debe kueleza dini yake Allah subhanahu wa ta'ala, bali shughuli wanayofanya ni kusoma magazeti. Watilvazuhum ra'su shururi almanakiri, na zile matilvaz matelevisheni ambapo kwamba wanazo katika majumba zao, ra'su shururi, ndiyo kichwa cha shari yote, ndiyo kichwa cha munkari yote, amekwamba inaendelea katika majumba zao. ومذياعهم ايضا فلا تنسى شره na maredio vile vile usisahau shari ambayo kwamba wanaeneza fakam taa min waqtin biha bil khasara ngapi zimepotea katika muda watu wamepoteza muda kwa kwa nini kwa kungangana na chombo kama hizi tilvaz hii ni kombora hatari sana hii ni kombora wa huwa kumbulatun mawqutatun hii ni kombora kwamba iliwekewa wakati wake katamfajiru fi ayati lahdha yaweza kulipuka wakati wowote chombo ipi chombo la tilvas wakati wowote chaweza kulipuka wayatruku min athari na inaweza wacha athari ambayo ni athari nzito katika mujtama inaweza kuacha athari ambayo ni athari itapelekea mujtama kufisidika chombo hichi Tilbas nini? kumbulatun ni kombora amekomba kimewekewa wakati wake, ikilipuka inawacha athari kubwa zaidi. Wanataiji salbia fil mujtama, pia katika mujtama ikaacha baadhi ya athari amekomba ni mbaya katika mujtama alislamia mujtama za Kiislamu minha miongoni mwa athari mbaya inachowacha hichi chombo katika majumba zetu za Kiislamu, na pia ikawa ndio sababu ya mujtama kuharibika kwanza tadmiru aqida huharibu aqida ya Kiislamu huharibu aqida sahihi ya Kiislamu wadhafiha na kudhoofisha aqida ya Kiislamu hasatan lil atfal sana sana kwa watoto leo watoto tena hawalelewi katika malezi inayofaa nani anawalea watoto leo wanalelewa na matelevisheni watoto leo zile vipindi mko wanaziona wengine hupenda wakawekewa watoto zile makatuni Allahu Akbar. Penginepo yeye angeketi atizame mafundisho gani yanatokamana nao pale, wallahi asingeliruhusu mtoto wake aketi. Ndio kesho mtoto anasema mimi nitakuwa huru, ni Ali anasema nitakuwa huru, nitakumwoa Muhammad mwenzake. Fikra hii alitoa wapi? Alikuwa analelewa na hichi chombo, alikuwa analelewa na hii chombo, chombo mikomba kwamba kikilipuka athari yake ni mbaya tena sana. Pili, katika madhara ambayo yameacha katika mshtama ad-da'wa as-sariha litahdhir al-mar'a, inalingania inapiga debe mwanamke akuwe huru inalingania inapiga debe istiklalul mar'a mwanamke awe na sauti sauti ambayo kwamba itamwezesha yeye kufanya maasi iangalie Uislamu Uislamu ulimkirimisha mwanamke hata kabla hajazaliwa lillahi ma, lillahi mulku samawati wal ardi yahabu liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala ni zake ni zake zote ufalme wa wapi ufalme wa, wa juu mbinguni na ni milki yote iko kwake yeye ndo anampatia yule ambaye anataka angalia katika hii Allah subhanahu wa ta'ala wayahabu liman yasha inatha Allah subhanahu wa ta'ala katika hii akaanza kwamba anampatia yule ambaye kwamba anamtaka akamjalia akampatia mtoto wa kike kwa nini kabla hapo wanawake walikuwa hawana sauti katika mujtama walikuwa nauliwa hali ya kwamba walikuwa nazikwa hali ya kwamba wako hai lakini angalia Uislamu ulipokuja licha ya kwamba hizo zama mtu anapopata wa idha bushira ahduhum bil unta mmoja wao akipata bishara atapata mtoto wa kike walla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim anakunja uso wake aliyekomba na hasira kwa nini mimi nimepata mtoto wa kike yatawara min alqaumi su'i ma bushira bi ayumsiku ala hunin am adusuhu fi turab huko anaogopa hata kutembea mitaani. Kwa nini? Amepata biashara kwamba atapata mtoto wa kike, huko akijiuliza nimzuie asizaliwe ama nimzike. Allah sema ala saa ma yahkumun fikra mkubwa inaenda fikra mkubwa anayafikiria adusu fi turab ama amzuie yote ni mbaya yale ambayo kwamba anafikiria uislamu ikakuja Ikasema tunampatia yule mtu ambaye kwamba tunamtaka, tukampatia nini? Tukampatia mtoto wa kike. Kwa nini? Kwa utukufu wao. Kwa nini? Ili tupate wapate kuwa katika daraja ambaye kwamba ni ya juu. Lakini angalia leo, kila sehemu unapokwenda na hii chombo mkombania tilvaz inlingania ikapigia debe mwanamke awe huru lidhakari mithlu hadhi unthayain Qurani ilishaweka lakini yeye akaona si sawa lazima tupate sawa sawa mithlun bimithli kwa nini chombo hichi kinalingania chombo hichi kinapigia debe na watu wako sawa watu hawana wasiwasi lakini maafa itakayokuja baadaye ni maafa mbaya zaidi tatu katika natija mbaya inayowacha hii chombo tadmirul akhlaq inavunja tabia inavunja malezi walqiyami walmabadi alislam na vile vile misingi na adabu za Kiislamu chombo hichi hichi chombo cha tilvazi chombo hichi hichi chombo kwamba ndio ibilisi anatumia kuwateka nao watu hichi chombo kwamba ibilisi anaikuwa ndio sababu ya kutuvamia sisi ikawa tena matabia hakuna kwa vitu gani min min khilali al-ardh al-baramij al-hadama kwa kuweka vipinde mkomba zenye kuangamiza vipinde mkomba zenye kupoteza na wallahi akina mama wetu ndio wanapenda kufuatilia vitu kama hizi kesho akaitisha talaka ameathirika na ile mkomba alikuwa nayaona akasahau majukumu yake ya malezi akasema kaljaraimi wasarakati wazina kuonesha baadhi ya sinema za uizi mtoto akishaona hiyo ndo anabadilika ile aliyaona ya kufanya tatbiki katika mujtama mwisho hali itakuwa vipi katika hatari ambayo kwamba inaacha hatari zingine nasema nashru thaqafa ni kueneza thaqafa wal fikra na fikra algharbiyya tulhadama fikra za kimagharibi zenye kuangamiza fikra za magharibi zenye kupoteza na wallahi wanaozoea kuketi katika chombo kama hichi wallahi wameathirika katika suluku yao katika tabia yao katika muamala wao wote wameharibika tena hawafanyi vile Uislamu inavyofundisha asema kasi haki mwanamke kutaka kumuoa mwanamke mwenzake fikra imetoa wapi ni fikra za kimagharibi kwa nini ameathirika na hicho chombo wa shudhudul jinsi na watu wa jinsia moja mwanaume kutaka kumua mwanamke wake anakuja na fikra kama hizi amezitoa wapi kwa hii chombo ameangalia akaathirika waishi kimagharibi aka, akaangalia akaathirika kuna ni bora msichana muoe msichana wake fikra ametoa wapi ndio hizi athari ya hii chombo ikilipuka basi chombo hichi kinaacha hatari zaidi kisema sema idharu maasi kudhihirisha maasi bimadhari jadhab kwa njia ya kuvutia ni maasi lakini kinaivuta kwa njia ya kuvutia watahsinuha na wakawa wanaipamba ile maasi wa ibrazuha na kuidhihirisha hiyo maasi kanawe minaruka kama mfano wa maendeleo ni maasi lakini wakaivuta katika njia ya kuvutia ni maasi lakini wakaipamba mtu akaona kwamba hii ndio maendeleo vipindi kwamba hazifai kwamba leo ni watoto ikawa wanaweka zile ma talent show, mtoto akiimba anapatiwa zawadi fulani. Je, ni sawa katika Uislamu? Baadhi ya matangazo mko wanazitangaza baadhi ya vipindi mko wanazileta zile wanapovutia watu mtu akaona kwamba hii ndio ya sawa lakini je ni sawa hiyo sio sawa wala si maendeleo hii ni kurudi nyuma fatadallaqu biha alqulubu dhaifa zile nyoyo ambazo ni dhaifu zikafungamana na hizo barnabij zile nyoyo ambazo ni dhaifu zikavutika na hiyo mavutio mwishowe mtu akapata hasara iblis shetani Adui huwezi mshinda mpaka uzijue mbinu zake. Iblis huwezi mlemea, adui huwezi mlemea mpaka uzifahamu mbinu ambazo kwamba anakuja nazo. Suila fadila tu Sheikh Muhammad Salih Al-Uthaymeen, Uthaymeen wanachoni huyu aliulizwa an hukmi mushahadatu tilvas nini hukumu ya kushuhudia ya kuangalia hii chombo nini hukumu ya kuangalia tilvas fi baiti muslimin katika majumba za waislamu faajaba akajibu akasema hafidhahullah famushahadatuhu tankasimu laqsam kushuhudia televisheni inagawanyiko vigawanyiko akasaja ya kwanza akasema mushahadatul akhbar kuona habari na ulimwengu unavyokwenda wala hadithi dunia wala hadithi dinia na hadithi namna gani dini inavyokwenda wa mushahadati alkaunia na vile vile kuona namna gani ulimwengu mambo yanavyokwenda fadha na basa akisema hii haina wasiwasi wasi Pili akasema mushahadatu ma yu'ridu min almusalsalati alfatina, kushuhudia kuangalia hizi vipindi almusalsalati, hizi vipindi alfatina, ambako ndani yake kuna fitna kubwa ndani yake kuna maangamizi makubwa na hii ni kwa wanawake hao ndio ambao kwamba wamejiweka na kufuatilia hizi msalsalati ikawa swala tena haswali ikawa maisha yake nataka kuishi nama hiyo vipindi vinavyoonyesha al alfatina hukmu asema walmas'alatu libahia na kuangalia sinema kwamba harihusiwi mtoto mdogo kuangalia wasarikati na penginepo kuangalia vipindi ambako ndani yake zinafundisha wizi walqatlu na vile zinafundisha watu kuwa kukuana fahadha haramu hii ni haramu mtu afai kuangalia na wallahi majumba zetu hii chombo hii ni wachache sana wanastafidi nao hii chongo hii ni wachache sana wanastafidi nao, ila ndio penginepo ya shetani na maibilisi na majini kutuvamia sisi, ikawa mambo yetu tena yanaharibika, ikawa mambo yetu yakwendi sawa.